qabrlarni ustiga masjidlar quradigan chiroqlar osadigan qiymatbaho narsalarni qo'yadigan xotinlar bo'lmaydi ko'proq erkaklar bo'ladi hadisni mo'jizasi shuki buni muzakkar labzi bilan kelyapti qabrlar ustiga masjidlaru chiroqlar qurgan kishilarga ollohning la'nati bo'lsin dedi chunki bu isrof birodarlar bir odam dadasini qabrini dadasini hurmat qilmoqchi bo'lsa dadasiga manfaat yetkazmoqchi bo'lsa uni ustiga chiroq o'rnatishlik bilan bo'lmaydi u chiroqga sarf bo'ladigan pulni ollohni yo'lida sarf qilib dadasiga shuni savobi bo'lishligini ollohdan so'rashlik bilan bo'ladi mabodo dadasida qasdi bo'lsa o'zini ham la'natxonada qolishligini qilmoqchi bo'lsa qabrga masjid qurib mana shunday chiroqlarni osib qo'ysin shuning uchun bu hadis sharifni oxirgi marta aytilganligi bo'lib ham shoyi bo'lganligi imomi buxoriy va imom muslimni jomi sahiylarda keltirilganligi bir mo'jizaki ummat ustida juda katta hujjat barpo bo'ldi endi u bilmabmiz deyishlikka biror bir daqiqa haqqi qolmadi islom millatini islom millatining ustida juda katta hujjat barpo bo'ldi ammo yahud nasorolar bu makrni bilishdida ularning o'tib ketgan odamlarni hurmat qilishligini bilishdida shuning uchun mana shu narsa bilan ularni mushrik qilib duolari ijobat bo'lmaydigan bo'lib ular bularning diyorlarini mustamlaka qilishlikka qulay bo'ladigan sharoitni shu yo'l bilan foydalanishdi ali roziyallohu anhudan mana rivoyat qilingan rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni jo'natdilar deydi ba'asani rasululloh sollallohu alayhi vasallam alla adaa qabran mushrifan illa savvayta ولا أدع تمثالا إلا طمسته rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni jo'natdilar biror bir baland qabrni qo'ymasdan buzib tashlaysiz dedilar tekislab qo'yasiz agar biror bir timsol haykalni ko'rsangiz hammasini izini yo'qotib yuborasiz dedilar xolis izini yo'qotib tashlashlik